će na zdravlje i spasenje, braći i sestre, ovaj prvi dan prašnog posta, u čitanje svetoga kanona prepodobnoga oca našeg Andrija Kritskog, gdje nas crkva mudro uvodi u tok ovoga posta snažno, eksplozivno, dinamično, da uđemo u duh pokajanja na način na koji je blagosloven i od svetih otaca prepoznat i nama predat I vidimo kroz ove tropare svetog kanona kako nemilosrdno duša udara na sebe, na svoje strasti, svoje grehe, ali opet sa snažnom nadom na pomilovanje Božje, na spasitelja Isusa Hrista, koji jeste centar ovoga kanona kroz sve one priče staroga i novoga zaveta, kroz mnoge koji su sagrešili i kroz pokajanje se Bogu vratili neki za života na zemlji, a neki u svetlom Hristovom vaskrsenju. I još vidimo kako nas crkva mudro pućuje da pokajanje, iako jeste i individualni čin, ali jeste i čin zajednice, čin crkve. I kroz kanon Andreja Kvitskog, sveštenik i čitač, on u prvom licu govori sa Bogom, ali čitamo kanon crkvi, svi zajedno, on tropari postaju molitve svakoga od nas, jer smo grehom se odvojili i od Boga, odvojili smo se i jedni od drugih, odvojili smo se i od samih sebe, tako se pokajanjem približavamo i samima sebi, da bi se mogli približiti i drugima, a kroz zajednicu sa drugima da se približimo i samome Bogu, tako kroz ovaj tok posta da duša naša osjeti tu blagodat, tu radost zajednice, jer pokajanje nije samo prepoznavanje svoga greha i griža savesti, već je to kretanje na put ka Bogu. To je početak života u crkvi, početak života u zajednici, u liturgiji. To su plodovi pokajanja, to je znak istinskog radost radostotvorno pokajanje, da nas Gospod u tome ukreti, da budemo na tom putu istrajni, da bismo kroz ovaj plač pokajnog kanona uspeli da osjetimo i radost Hristovog vaskrsenja. Amin.